Festo de Sorcistinoi Antau quelcae tagoi, instruistino de angla lingua curso quiu funccias proxime al mia heimo en negranda Brasila urbo, venis al mi por peto. Si petis che mi helpu shin por la Festo Halloween. Ie la 31 de octobro, vespere, infanoi el shia lerneio en fantasiae costumoi venos al mi cae minazos, dolciajon au petolajon, cae mi devos donaci al ili dolciajoin. Char mi amas infanoin, mi consentis, sed mi devas confesi, che ne tutte volonte. Mi ciam consideris che Halloween en Brasilo estas i speca cultur invado de usonai tradizioi. Vole ne vole, tamen, ji faridjas vaste conata cae practicata cie en la mondo. Facte, tio ocasas in multae aliei landoi. En Usono ji estas et feria tago, cae plei multae homoi partoprenas en la festo. Tamen, ji ne commensigis en Usono. Lau historiei informoi, tio jara celebro commensigis quin iarcentoin antau Cristo, fare de celtoi, cae gi dauris tritagoin. Gi ocasis ie autuno, antau la comenzo de vintro. Temis pri al proximigio inter la reala mondo cae la mondo de mortintoi. Ili credis che mortintoi revenas por visiti ilia in heimoin, bestoin, cae planteioin fantasiae costumoi estis usitei por fortimigi tiuin spiritoin. La preferata coloro estis la orangia, quiu estas la coloro de autunno. Ien cial oni tradizie faras per cucurboi timigain capoin. Skeletoi, vespertoi, cae pint chapelae sorcistinoi aldonigis poste alla tradiziae simboloi. En meze poco la cattolica ecclesio consideris la feston Hereza, cae oni nomis gin Tago de Sorcistinoi. Parto prenantoina oni eti povis condamni pro Herezo. Por contraui tiae paganae influoina, oni starigis la cristana tagon de mortintoi, ie la 2 de novembro, cae la tagon de cioi sanctuloi, ie la unua de novembro. La vorto Halloween devenas de la esprimo All Hallows Eve, quio signifas antau tago de ciui sanctuloi. El Irlando teo traditio venis al Americo en la comenzo de la dudeca iarcento, cae nur tiam aldonigis la minazzo de infanoi, petolajon au dolciajon. En Brasilo, por valorigo de locae folcloro cae tradizio, oni laulege starigis la 31 de octobro kiel tagon de Sassi. Sassi estas simpatia, petolema coboldo, quio devenas de mixo inter africanae cae indianae legendoi el la decsepa iarcento. Li estas nigra, unu crura hometo, quiu constante portas pipon cae rugian chapon, cae petolas per timigo de bestoi, putrigo de mangiajoi, malaperigo de obiectoi, cae damagio al plantoi. Plei grava afero, ie la 31 de octobro estas, che infanoi amusigiu.